Mīļais Tēvs, paldies Tev par šo rītu, paldies, ka Tu katru no mums esi cēlis un aicinājis šeit. Paldies par to, ka mēs varam būt šeit kopā, lai pielūgt un slavētu Tevi. Es tiešām aicinu, ka katrs no mums mēs varam būt vienprātībā viens ar otru un ka tu esi mūsu vidū šeit, lai pagodinātos. Tiešām runā uz katru no mums, kas ir atnācis un izmaini mūsu sirdis. Palīdz mums arī nolikt tās ikdienas rūpes un lietas, par ko domājam malā, lai mēs brīvi ar tīrām sirdīm varam stāvēt tavā priekšā, pateikties par visu, ko tu mums esi devusi. Paldies Tev, Tēvs, par to. Es klāt šajā dienā mums un tiešām, ka mēs katrs esam svētīti. Paldies Tev par visu. Amen. house. būs arī gals visām sāpēm, bet līdz šī diena nāks. Tavu vaigu meklēsim mēs, es nebaidīšos ļaunumā, jo mans Dievs ir ar mani, un jā, Dievs ir Dievs ir ar mani, un jā, Dievs ir ar mani. No kā man baidīties, no kā man baidīties, es nebaidīšos ļaunumā, jo mans Dievs ir ar mani. kā man baidīties, no kā man iesāk spīdēt sirdī paļāvīgai. Un reiz būs arī gals visām sāpēm, bet līdz šī diena nāks. Mēs tevi slavēm. svarīgāks visām sāpēm, bet līdz šī diena nāks. Mēs Tevi slāvēsim, mēs Tevi slāvēsim. Mēs Tevi slāvēsim. esmu vājš, tu mans dārgums meklētājs, tu mans gūžīvības. Kungs esmu bijis neprātīgs, tagad vien esmu saprātīgs, tu mans gūžīvības. safety. Tev, Dievs, paldies Tev. Paldies, ka Tu esi paņēmis uz krustu visu, Dievs. Un uz Tavu krustu mēs varam likt savu cerību, savu paļāvību, Dievs. Ka pār visam, Dievs, kungs Jēzu. Tu, kas esi Dievu jērs, Tu esi cienīgs saņemt visu slavu. Tu esi cienīgs saņemt visu pateicību, visu pielūgsumu, Dievs. Tu esi cienīgs. Paldies Tev, Dievs. Es jūs nedaudz apgrūtināšu. Slavēšanas laikā diezgan daudz cilvēku ieradās. Es domāju, ka neesam varbūt satikušies. Piecelsimies vēlreiz, apsveicināsimies īpaši, kādu tu nepazīst, ej tieši pie viņa. <laughs> Pasaka, kā tev sauc. Pasaka kādu labu vārdu. Tā čaloņa, tā skaņa ir ļoti brīnišķīga. Kā jau redzat, arī mums būs vakarēdienas šodien, arī tam sagatavosim sirds. Uh, Lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs nākam Tavā priekšā, Dievs, un tādu, kāda mēs esam. Dievs, mēs nākam un, un pateicamies, Dievs, kad mēs varam būt šeit, šodien, šajā laikā, šajā brīdī, Dievs, un Mēs, kungs, arī atdalam savā sirdī šo vietu, šo laiku, kā svētu Tev. Es kā brīdi, kur Tu iespējams grib runāt uz kādu, es ticu, ka Tu gribi runāt uz mums visiem un ka Tavs vārds ir vēl joprojām dzīves, Dievs. Un es lūdzu, Dievs, lai tas tā arī būtu šodien šeit no priekš, Dievs, lai tas būtu dzīves vārds, ka Tu to paņem svētais gars un um, Kungs, mans, mans sludināts vārds, Dievs, no mans, kas nāca, tas viss nokrīta pat zemē un nekur neaiziet bet Dievs svētais gars. Tāpēc es nolieku sev tavās rokās, Dievs, un, un šo cilvēku dēļ, tavu goda dēļ, Dievs, tavu, lai tu būtu pagodināts šī iemesla dēļ, Dievs, es lūdzu, kungs, tu lietot man, un uh, lai tas vārds, kas būtu, uh, dzī, lai tas būtu dzīves mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs, Dievs, kungs, ja kāds šeit meklē saprast vai dzirdēt kaut ko no Tevis, es lūdzu, lai Dievs, viņš dzird šodien, jo Tu esi teicis šodien, kad dzirdēt viņu balsu, nenocietnēt savas sirds. Dievs, Tu runā šodien, Tu runā šajā brīdī, Tu runā katru dienu uz saviem bērniem, uz katru cilvēku, Dievs. Mums lūdzu, lai mums būtu paklausīgas sirds un atvērtas sirds to, ko Tu gribi teikt. Paldies Tev, Dievs. Paldies, Dievs, ka Tu nespēlē teātru, ka Tu nejokojies, ka Tu nespēlē spēlīts, Dievs, ka Tu esi Dievs, kas dara lietas ļoti nopietni, ļoti patstāvīgi. Un uh, paldies, Dievs, ka mēs varam uz Tev paļauties, Dievs. Ka to, ko Tu sāki, to arī dari. Paldies Tev, Dievs. Es lūdzu, svētī un atdal šo laiku, lai tas būtu viss Tev par godu. Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Amen. Pagājušo reizi, kad es kalpoju vārdu, biju um, dalījos no Mata evaņģēlijas 17. nodaļas. Um, <clears throat> es nedaudz ātri iziešu tam cauri. Mata evaņģēlijas 17. nodaļa bija tā, tas brīdis, kad Jēzus paņēma dažus cilvēkus, dažus mācekļus, konkrēti trīs, uh, viņš uzved viņus augstu kalnā, un tur kalnā Jēzus tiek pagodināts viņu priekšā. Viņi, pieredz, viņi, viņi piedzīvo kaut ko abrīnojumu, viņi piedzīvo kaut ko brīnišķīgu, viņi piedzīvo brīnišķīgu atklāsmi. Un uh, tas, ko es uzsvēru pagājušajā reizē, kad nevis Pēters vai Jānis vai Jākaps, tie bija tie trīs mācekļi, kur uzgāja uz tev kalnu, nevis viņi izdomāja iet uz kalnu, bet Jēzus viņus paņēma nostaļu un tieši viņus trīs no visiem tiem mācekļiem, no visiem tiem sekotājiem, tieši viņus viņš uzved viņus kalnā un tur viņiem atklājās. Tātad pirmā patiesība, ko mēs pagājušais iemācījāmies, bija tā, ka Dievs ir tas, kas kādu no mums, katru Dievu bērnu, kādā brīdī var ievest kādā īpašā atklāsmē, kādā piedzīvojumā, un tas ir viņš, kas to izvēlās, kurā brīdī, kā tas nav viens konkrēts standarts pilnīgi visiem, uh, piedzīvojumos dzīvot vai kaut kādās lielās, lielās atklāsmēs, bet tas ir brīdis, kad individuāli Jēzus ļoti personīgi individuāli paņem kādu no mums, var paņemt un ievest kādā atklāsmē. Tas var būt kāds spēcīgs piedzīvojums, vienalga, kas tas ir, bet tas ir kaut kas, ko Dievs dara. Viņš izvēlās kādu no, no cilvēkiem, no saviem sekotājiem, vienkārši pagodināt savu vārdu, pagodināt sevi tā cilvēka konkrētā priekšā. Un ja kāds ir šeit no mums, kas tajā dzīvo, kas varbūt dzīvo šīm kalnā virsotnē un ir piedzīvojums, ir, ir, ir skaidra Dieva atklāsme, ir Dievs skaidrā balsī runā un ir tik skaidrs viss un tik brīnišķīgs ir viss un, un kā Pēters arī teica, ka ir labi, e, man, mums šeit ir labi Dievs, <laughs> viņš ļoti labi, viņš ļoti labi jutās tajā brīdī. Um, tad tas nenozīmē, ka ja tev tas ir, tas nenozīmē, ka tas ir tāds oficiāls, pilnīgs standarts visiem Kādam var tas nebūt? Šeit pat kāds no jums varat būt tā kalna lejā, neko nedzirdat, nezinat, nesaprotat, varbūt kādu situāciju, neizprotat kādu dievu norādījumu vai kaut kādu lietu. Tā kā tas viss arī var būt. Un, um, bet katrā ziņā tas, ko gan vienam, gan otram, ja tas iedrošinājums paļaujas uz Dievu un seko viņam, jo viņš ir tas, kas zina, kurā brīdī, kurus un kam, nu, tādā veidā varbūt kādā īpaši atklāsmi iedot vai uh, vai iedrošināt. Uh, bet um, nākošais Pēters tur parādījās Mozus un Elija, tad, tad vecās derības divi lielākie kalpotāji bija bauslība un pravieši. Bauslība un pravieši, un viņu vidū bija Jēzus, un, un Pēters teica tāds vārds, viņš šeit, šeit mums ir labi, celsim trīs teltis. Viņš cel to pa tām teltīm, viņš domāja pielūksums vietas, uh, kalpošanas vietas, tad, tad Mo, Pēters saka trīs lietas. Viņš saka, kalpošu tev, Elija, tev Mozu un tev Jēzu. Tajā brīdī, kad viņš to saka, um, mm, uzreiz atskan balsts no debesīm, šis ir mans mīļais bērns, mans mīļais dēls, viņu jums būs klausīt. Citos uh, tulkojumos tas arī teiks, uz ko viņš saka, to klausiet. Un um, <clears throat> tajā brīdī, kad viņi dzird to balsi, uh, tad, tad Dievs norāda no visām kalpošanām, uz ko mums, kā tagad jaunās derības uh, ticīgiem, uz ko mums fokusēties visvairāk, ka Jēzus ir piepildījis bauslību un praviešu, viņš ir piepildījums. Un tas, kas mums tagad ir aicinājums, mums ir sekot viņam, klausīt, ko viņš saka, uh, uh, pievērst tam, ko viņš norāda. Un vērtēt ar to, jo viņš ir tas, kas vienīgais ir piepildījis bauslu, piepildījis to pilnībā, tēvam izpatīts pilnībā – Uh, un uh, tāpat arī piepildīs visu praviešu solījumus un teiciens, ko teica par viņu. Viņš ir piepildījums. Un tad, kad viņi dzird to balsu, viņi nokrīt zemē, viņi nokrīt tā, it kā miruši. Un, uh, un šeit parādās šī dieva varanā godība, kad, kad viņš ne tikai runā, viņš ne tikai dod norādes, viņš ne tikai pasaka pavēles vai, uh, jā, šis ir mans mīļais dēls, to jums būs klausīt, bet ir Dieva dēls, Jēzus Kristus, viņiem pienāk klāt, pieskarās viņiem tur tā teikts, ka viņš aizskār tos un teica, tad, tad viņš teica, ko viņš teica, celieties un nebīstieties. Tad, tad tas, kas tiem trījiem mācekļiem bija jāpaklaus tajā brīdī, ko Dievs viņam bija teicis, bija tas, ko Jēzus teica, un ko Jēzus teica, celies un nebaidies. Cēlies un nebaidies. Un tā ir tā Dieva varanā godība, ka Dievs, kas ir visvaranais, Dievs, ka viņš tik ļoti pazemojas, ka viņš nāk pie mums, pie tevis, pie vienalga, kur cilvēku viņš var piet, viņš aizskar to dzīvi. Viņš nav tāds, kas kaut kur no mākoņiem kaut ko saka un tad brīnās, ka kāds nesaprot, vai viņš ir tas, kurš arī pasaka, bet pats nāk fiziski miesā, ja es nāc ja, tajā laikā. Viņš pieskārās viņam tāpat arī viņš caur svēto garu nāk katram pie viena, pie viena cilvēka, kas ir būt grūtībās nospēs vai nomās, kas meklē viņu, kas piesauc viņu, viņš nāk, viņš aizskar viņus. Un uh, viņš saka, celies un nebīsties, celies un nebīsties. Viņš atceļ, viņš, uh, viņš atceļ būtībā, viņš, viņš pilnībā aizliedz bailēm valdīt pār mums, kas esam Dievu bērnu ar to teicienu. Un Dievs mums teica arī, es uzskatu, tas ir, kas bija tiem mācekļiem, tas arī mums, uh, Ah, šis ir mans mīļais dēls, tas ir Jēzus Kristus, uz ko, mums, uz ko Dievam ir labs prāts, un mums viņu būs klausīt. Un es uzskatu, ka arī tavā dzīvē šajā dienā iespējams, ja tev ir kaut kāds bailes, tad Jēzus Kristus tev saka šodien celies un nebīsties. Ja kāds uzbrukums pret tevīm tiek vērsts, Dievu vārds saka, kas ir ticīgo mantojums, kas ir ticīgajā mantojums, iesaist grāmatā. Ja kāds ceļ uzbrukumi pret tevīm, tas nav no manis, Dievs saka. Tas nav no manis. Tas ir vienā brīdī, ja tu esi Dieva bērns, pacel roku, ja tu esi Dieva bērns. Ja tev kāds uzbrukums šķietam, tev kaut kāda situācija rodās, kas tu, tu jūti, tas ir uzbrukums, tad zini, ka tas nav no Dieva. Un tas, kas ir sacēlies pret tevīm, tas, kas uzbrūk, kritīs tevis dēļ, Dievs saka. Tas ir apsolījums un tas ir mantojums, ko mēs esam iemantojuši. Un Jēzus Kristus atceļ bailes. Viņš, uh, Diev, bailes nav, uh, mums nav, um, tā nav Dieva griba mūsu dzīvē, ka mums būtu bailes. Un tas pieskāriens, es uzskatu, ir tas, kas ir vajadzīgs no Jēzus Kristus, tas pieskāriens caur svēto gāru, tā ir kāds moments, uh, bet tā, vai tā atklāsim, tas brīdis ir vajadzīgs, lai mums tās, no mēs kāds, varbūt, kas esam kādās bailēs, lai mēs tiktu brīvi. Tā kā meklē Dievu, ja tu cīnies ar kādu situāciju vai bailēm, uh, tad Lūdzu, lai Dievs tev pieskarās, lai Jēzus Kristus pieskarās un lai viņš personīgi tev uzrunā, nebīsties. Un visa šī atklāsme, mēs nonākam arī pie šīs dienas tēmas, viss šis brīnišķīgais notikums. Un, ja varētu atveriet, varbūt Mata evaņģēlija 17. nodaļu, varbūt jau jūs esat atvēruši. Mata evaņģēlija 17. nodaļu. Devītais pāns. Ir brīnišķīgi līdz šim brīdim šo nodaļu lasīt. Ja mēs paņemam, ja mums būtu tikai viena lapiņa un viena nodaļa uh, no Bībeles iedota, un mēs šo lasīt, līdz šai vietai būtu brīnišķīgi to lasīt. Brīnišķīgs pagodinājums, bet, un tur tās teikums ir, un no kalna nokāpjot. No kalna nokāpjot. Ja es tiem pavēlēju un sacīju par šo parādību, nestāstiet nevienam, tiekams cilvēku dēls nebūs no miroņiem uzcēlēs. Un viņa mācekļi tam jautāja sacīdam, kā tad rakstu mācī, mācītājs saka, ka ēliem jānāko pa priekšu, Bet viņš atbildēja sacīja, Ēlī gan nāk un visu atkal sataisīs, bet es jums saku, Ēlī jau ir nācis un tie viņu neatzina, bet ar viņu darīja, kā gribēja, ko gribēja. Tā arī cilvēku dēlam būs jācieš no viņiem. Tad mācekļi saprat, ka viņš uz tiem runāja par Jānu Kristītāju. Un, šis ir, un 14. pantā ir vēl viens un un kad tie aizgāja pie ļaudīm. Nokāp no kalna un aiziet pie cilvēkiem. Es uzskatu un ticu, ka visa šī atklāsim, ko es, mēs varbūt nevaram izprast, kāpēc Jēzus tā rīkojās, kāpēc viņš tā pagodinājās tiem un tikai trījiem. Ka, nu, kāds bija tāds pamata iemesls. Bet, manuprāt, un tas ir tīrs mans viedoklis, tas viss ir, lai mūs iedrošinātu, jā, tas bija tam brīdim, viņš arī norādīja to, ka to, ko tu esi te piedzīvojis, tas viss stāsies spēkā pēc tam, kad es būšu cietis un krustās ists un augšām cēlēs. Pēkšņi, ja es runā par lietām, ka viņš tiks ciešanām, caur ciešanām ies un ka viņš sitīs krustā, tas viņam nebija pieņemams tiem mācekļiem. Bet ja es jau zināju, kas notiks, viņš zināja, viņš vienkārši gāja uz mērķi, viņš gāja, nenobi, nebija nenobīdamies ne, nevienu milimetru no ceļa, ko, jēd, ko tēvs viņam bija uzlicis, viņš gāja uz to vietu, ko, viņš, ko Dievs viņam bija paredzējis, un tas bija krustenāvu, pēc tam augšām celšanās. Un uh, man ļoti uh, patīk, ka šis stāsts nebeidzās ar līdz, tai, no, nu, līdz tam devītam pantam. Man ļoti patīk, ka parādās realitāte. Jo tas, kur mācekļi nogāja kopā ar Jēzu, bija realitāte. Citā vārdā ikdiena. Tā ir realitāte. Un viņi noiet lejā, un kas notiek pie 14. pantu, un kad tie aizgāja pie ļaudīm, pie viņa atnāca viens cilvēks, metās viņa priekšā ceļos. Un sacīja, kungs, apžēlojies par manu dēlu, Viņš ir mēnesēdzīgs, viņam daudz jācieš, jo viņš bieži krīt ugunī un bieži ūdenī. Un es to atvedu pie taviem mācekļiem, bet tie viņi nevarēja dziedināt. Bet ja es atbildēju un sacīju, ak, tu neticīga un samaitātā cilts, cik ilgi es vēl būšu pie jums, cik ilgi es vēl jūs panesīšu, vediet man to šurp, un ja es viņu apdraudēju un ļaunais gars izgāja no viņa un zēns kļuva vesels tanī pašā stundā, tad mācekļi piegāja pie Jēzus atsevišķi un sacīja, kāpēc mēs viņu nevarējām izdzīt. Bet Jēzus tiem saka, jūsu masticības dēļ, Jo patiesi es jums saku, ja jums ticība ir kā sinepi graudiņš, tad jūs sacīsit šim kalnam, pārcelies no šejienes uz turienu, tas pārcelsies un nekas jums nebūs iespēj, neiespējams. Bet šī suga neiziet citādi kā vien ar lūkšanas un gavēšanas palīdzību. Šie cilvēki, um, ja es ar mācekļiem nonāk pie cilvēkiem, un ir cilvēks, tagad Pamēģiniet ielikt sevi tā vīra um, kurpēs. <laughs> Iztautais, tu esi tas vīrs, un, un tu nezini, tagad, nu labi, papildus tu zini, kas ir tiem mācekļiem tur noticis, tur Dievs parādījies savā varanībā, godībā, un, uh, un bet tev ir dēls, kurš ir nu, tā, tajā laikā, nu, piemēram, nebija ne baigāks, iz, nu, gan medicīniskas lietas, gan nekas. Vienkārši viņš redz, kā viņa dēls tiek mocīts. Un Jēzus ļoti skaidri pasaka, ka tas bija gars, ļaunais gars. Jo sātans ir nācis, lai nogalinātu, aplaupītu, iznīcinātu, izpostītu. Un, un šis, šis ļaunais gars šo cilvēka dzīvi, šī puikas dzīvi, un tā skaitā arī visu ģimeni – vienkārši ved no uguni uz ūdeni, no viens ekstrēma uz otru ekstrēmu. Vienkārši moka. Un var redzēt, ka tas tēvs ir izmiss, jo es domāju, ka pirmkārt viņš ir izmiss redzot, cik ļoti cieši viņš, viņa bērns. Un tie, kas esam vecāki, ja mūsu bērni cieši, tas ir vissāpīgāk. Cik es reiz reizi teicu, visas slimības labāk dod man nekā manām meitām. Dod man labāk, es cietīšu. Bet tas ir nenormāls, grūti to redzēt. Un viņš redz, kā viņa dēls, kas ir nekontrolē, viņš nevar būt visu laiku blaks, viņš vienā brīdī gars kā nāk, tā ņem moka, plosa un āda. Tāds ir ienainieks, tāda ir sātana darbība, iznīcināt dzīves, iznīcināt um, cilvēks. Tāpēc jau vien mēs nedrīkstam spēlēties spēlītas ar sātanu, ar, ar grēku, ar, ar, ar ļaunumu. Mēs nedrīkstam spēlēties, jo viņš nevien brīdi nedomā labu. <laughs> viņš domā iznīcināt. Un nedomēs viņš redz, un otra lieta, ka viņš noteikti pats ir de, sevis dēļ arī noguris. Jo uh, Vienlaiz viņam vienā brīdī jāskrien viņu grābt kaut kur, kur viņš slīkst. Otrā brīdī viņam jāskrien, ka viņš skrien ugunī, viņam jāskrien viņu glābt. Viņš noteikti pats ir neskaitāms reizes apdedzinājies, pats ir neskaitāms reizes samirts un bijis problēmās. Vienmēr vēl ziema, vēl augstums. Un šis ienainies nāk, kad grib un plos un nādi. Un viņš atnāk un viņš kaut ko iespējams ir dzirdējis par Jēzu Kristu, viņš kaut ko ir dzirdējis, ka Jēzus ir Jēzus, ir, ir, ir atbrīvojis no ļauniem gariem, viņš to redz, viņš to dzird, viņš izmisīgi iet pie, pie tiem, kas, nu, iemēs viņš atnāk pie kaut kāda pūļa, tur kalna lejā, un es nezinu, kā tas viss vienkārši iztēlojas, viņš iet un viņš redz tur, nu, kaut kāds bariņš, viņš ir dzirdējis, ka tur kaut kur ir Jēzus iespējams, viņš atnāk, viņš prasa, nu, kur te Jēzus, un Viņš saka, nu šitie ir viņam tie mācekļi vai tie viņa tuvākie, kas viņam ir, ej pie viņiem. Un viņš tagad aiziet pie viņiem un viņš saka viņiem, nu reku, mans dēls ir, palīdziet kaut kā, lūdzu, palīdziet. Nezinu, kādas procedūras šie mācekļi darījuši tur, nezinām to visu, jo iepriekšējās nodaļās jau mēs arī redzam, ka Dievs deva, Jēzus deva mācekļiem 72 kopumā deva varu, izdzīt ļaunos garus, deva varu, slimības dziedināt un piedot grēkus. Viņš deva tiem cilvēkiem vienkārši iet, sludināt evaņģēliju, dziedināt cilvēkus, atbrīvot no ļauniem gariem. Viņš deva tādu varu. Nu šeit ir šie noteikti no tiem kādiem, tur kāds bija tas, kurš bija saņēmis to varu. Noteikti bija vairāk no tiem. Un viņš aiziet, viņš viņam izstāst, es nezinu, kādu tur procedūru viņi darījuši, bet noteikti Jēzus vārdā, vai es tev tur pavēlēju ārā, vai lūdzu dziedini, kungs. Nekā. Un uh, <clears throat> nav arī teikts, cik tur ilgi tas viss bija, bet nu, pēc konteksta ir pastīties, ka tas, cik ilgi Jēzus bija prom, tiem mācekļiem nav bijis ilgi. Uh, un tad vienmēr viņi tur varbūt nu, kaut kādu laiku, kad tas varbūt, nu, ja lūguši, centušies kaut ko izdarīt, un nekā. Un nāk Jēzus šiem trijiem mācekļiem lejā no kalna. Nāk Jēzus un ir mācekļi, kas ir tikko piedzīvojuši tādu vēl, noteikti vēl tādi – pa mākoņiem nedaudz vēl, wow. Un viņi saskarās ar šo problēmu. Un viņš saka, tas slimais piet pie Jēzus, un tas tēvs piet pie Jēzus, viņš saka, viņš krīt viņu ceļos, viņš saka, man ir dēls. Un viņš ir mēnesēdzīgs. Viņš kaut kā diagnozi viņam ir dzirdējis, sapratis par to visu, viņš ir mēnesēs. Viņi tur ugunī un ūdenī, un es vedu viņu pie taviem mācekļiem, viņi neko nespēja izdarīt. Un ja es, es saku, ak, šī nesamaitātā ļaunā cilvēks, cik ilgas jūs panesīšu? Cik ilgas vēl būšu pie jums? Vediet to šur pie manis. Es personīgi fokusējos uz to sadaļu, ko ja es saku, vediet to šur pie manis. Tur ir ājiens, <laughs> ja, iespējams, ja es norāju, ak, tu, jo vēlāk viņš ir izskaidro, mēs iesim pie tā arī, viņš vēlāk izskaidro, ka īstenībā, nu, kāpēc nevar izdzīt? Vienkārši iemeslu dēļ ticība nav. Un viņš, es fokusēju uz to vediet tur, šurp pie manis. Pie manis. Ja kāds cilvēks mokās un kāds cilvēks, kas ir uh, <clears throat> ciešanās vai slimībās, es esmu sapratis, vediet viņu pie Jēzus. Tev vajadzīgs ir Jēzus cilvēki, tev vajadzīgs jēzus, es tev varu iedot tur naudiņu ma maizai nopirkt, tev vajad, es tev varu, nezinu, aizvest kaut kur, es tev varu kaut kā tā tikai palīdzēt, bet tev ir vajadzīgs Jēzus Kristus. Un Jēzus Kristus nav miris, viņš ir dzīves, ja tu viņu piesaugs, mēs iesim arī cauri rakstvietām, kur ir milzīgi daudz apsolījumu tam, ka Dievs savu pestīšanu piedāvājis ir visiem, pilnīgi visiem. Un tas, ko mums vajag, es uzskatu, ko es iedošanu arī tevi – esi par milzīgi lielu zīmi, kā ceļa zīme, kas norāda, tev ir vajadzīgs Jēzus. Tev ir vajadzīgs Jēzus. Jo tikai Jēzus var atbrīvot un, un dziedināt, un tikai Jēzus var atbrīvot. Un kad atnāk tas, um, Jēzus atnāk, viņš pasaka to lietu, viņš norāja, vediet to šup pie manis. Viņu atveda, viņš vēl nāk ceļā, un viņš vienkārši pasaka, ej prom, <laughs> ej prom pavēl viņam, Ja es viņu apdraudēju un ļaunais gars izgāja no viņa 18. pants. Un zēns kļuva vesels tanī pašā stundā. Jumais, kāda vara ir Jēzum? Ka tas, kas ir mocījis, nezinām cik ilgi, bet noteikti ilgu laiku, kas ir mocījis šo bērnu, mocījis šo ģimeni, viņš ar vienu pavēlu, ar vienu teikumu. Ej prom. Jēzus vārdam ir spēks. Pasaka to, kas cilvēkam, kas tev blakus sēž. Jēzus vārdam ir spēks. Milzīgs spēks. Jēzus mācekļi pēc tam pied, viņi, viņi redz šito. Un, un viņi pied pie Jēzus, viņi saka, nu kāpēc mēs to nevarējām? Un nu, man patīk, ko Jēzus saka. Jūsu māsticības dēļ. Tad te viņš nesaka, nē, es jums nedevu, nu jā, es jums neesmu devs konkrēti pār šiem, uh, um, gariem vai par kaut ko. Viņš nesaka, viņš saka, tas jums bija iespējams. Jūs to varējāt. Brīvi jūs to varējāt, bet, bet jūs to neizdarījāt, tāpēc, ka jums nav ticības uz to. Nav ticības, jūs neticējāt. Kā, es nezinu, iespējams, kā šis, šis gars, viņam ir jāklaus, ja es vārdā. <laughs> Viņam ir jāiet tai dzīvē ir jāmainās, tai situācija ir jāmainās. Dievam ir jābūt pagodinātam, jo Jēzus vārdam ir spēks jūs māsticības dēļ. Viņš norāda uz sinevu graudiņu, ja jums ticība ir tik maziņa, pat tik maziņa, Un uh, daudz fokusējas to, ka tas ir tāds maziņ, kas ir vajadzīga tāda maziņa ticība. Es uzskatu, ka ticība ir kaut kas, kam ir jāpieaug. Jo viņš, uh, nu, kā arī, ja es vairākās vietās vēl min par sinem graudiņu, kā ticība, kas tiek iesēta, viņi uzaug pa lielu koku. Ticībai jābūt kaut kam tādam, kurā mēs pieaugam. Ja tev kaut kas vēl nav šajā brīdī, neuztraucies, bet ļauj, lai tev ticība pieaug. Ja tev ir kāda situācija, kur tu, mm, tev ir traka situācija, tavu ticību sinem graudiņš, iespējams ir lūgt kādam, lai aizlūdz par tevi. Lai Dievs rīkojās, vai, vai atsūtīt īziņu, lai draudzi lūdz, vai, vai varbūt tās pašam lūgt un nest to Dievu priekšā tā kārtīgi, izlūgt Dievam to. Es, kad tāda situācija gadās, tu nepaniko vairāk, tu zini, kā rīkoties, tu zini, Dievs ir atbildējis, tavu ticība ir pieaugusi. Amen. Un mēs ļaujam, lai tā ticība pieaug. Mēs ļaujam, lai galvenais, lai mēs nepaliekam tie maziņie visu laiku, tie bērniņi, bet lai mēs pieaugam. Amen. Un, un viņš saka 21. panā, bet šī suga neiziet citādi kā vien ar lūkšanas un gavēšanas palīdzību. Daudzi fokusējušies uz to, ka šis konkrētais gars – neiziet kā lūkšana un gavēšana. Padziļinātās Bībeles studijā, un es izaicinu tev pašu, ja tu tam netic, pārbaud to. Šī suga, pa ko ja es runāju, par neticību. Neticība iziet, ja tu lūdz un gavē. Lūk, lūkšanas ceļ ticību, tas ir, tas ir 2 plus 2 ir 4. 1 plus 1 ir 2. Kā tā, tā arī lūkšana ceļ ticību. Āmen. Un gavēšana, tas Dievam nav patīkam, ka tu mērdē savu miesu. Gavēšana šeit praktiski tā arī nozīmē neēst, atturēties no pārtiks, nevis atturēties no Facebook, no TV, net vienalga no kurienes. Atturēties konkrēti no pārtiks, neēst, neēst. Un, uh, un tas vairāk, ja tu to dari kaut kādā veidā centies izpatikt Dievam, nē, bet tad, kad tu noliec miesu nost, fokusēs, tad gars ļoti spēcīgi tiek stiprināts ja tu neesi gavējis, un arī labi, tas arī otrs jautājums, veselības jautājums ir ļoti svarīgs gavēšanā. Ja tev ir veselības problēmas, tad daudz ir ļoti uh, ekstrēmi, kas saka, gavē un neskaties. Labi, bet, um, bet pārsvarā, teiksim, ja tev nav veselības problēmas, tad pamēģini gavēt. Noliec, kaut vai nesāc uzreiz 40 dienas. <laughs> Dievs, es gavuši 40 dienas. Bet, um, Vienkārši atsaki, un, un nevis tikai neēst tas mēģis, bet lūgt un gavēt. Un no uh, trešdienās tev ir iespēja piedalīties. Mūsu draudz mēs gavējam lūdzam no, no rīta līdz, līdz četriem pēcpusdienā, ja es sapratu pareizi, ja tā ir. Vienkārši pieslēdzies tam. Es viedrošu viņu to darīt. Un uh, vai tas ir brokastu izlaid vai... Uh, vai kaut ko vienkārši lūgt un gavēt, jo tas ceļ ticību, jo fokus uz gavēnu nav nevis nēšana, bet ticības celšana. Amen. Amen. Ieklusies šajā, ko es teikšu. Mēs nedrīkstam dzīvot pēc piedzīvotā. piedzīvojums, ja tevi kāds ar Dievu bijis notikums kādā konferencē, vienalga kur, tas nedrīkst būt standarts pāri visai tavu kristiešu dzīvē. Vai tā ir bijusi bībeles skola, vai tas ir bijis, vienalga, kas tas ir bijis. Kļūda ļoti daudz, es uzskatu, pieļauju tajā, ka viņi kaut ko piedzīvo un to uztais kā standartu visam jo no kalna nokāpjot, pie cilvēkiem aizejot, ziniet, kas darbojās? Dievu vārds. Un ticība uz Dievu vārdu darbojās. Es jums došu piemēru, kāpēc. Viens jautājums. Kāpēc mēs bieži neaicinām cilvēkus nodot savu dzīvi Jēzumu? nožēlot savus grēks. Un visbiežāk, man liekas, tas iemesls ir nav ticības. Ka tas kaut ko mainīs, ka tas būs kaut kas. Mēs iziesim diezgan daudz rakstvietām cauri. Un tieši evanģelizācijā un evanģēlī pasludināšana, Dievu spēka darbošanās būs šī tēma par šīm rakstvietām. Tad, tad piedzīvojums nav standards. Piedzīvojums var būt, piedzīvojums tas ir tavs atsevišķs notikums, varbūt, ko Dievs tevi parādīs un atklājis. Tas tagad nedrīkst būt uzlikts kā standarts pilnīgi visiem. Es redzēju vīziju, tagad tev arī jāredz vīzija, tev var vajag tiekties, lai to redzētu. Tas ir konkrēts piedzīvojums, bet pie, no kalna nokāpjot un pie cilvēkiem aizējot darbojas Dievvārds un ticības Dievvārdu. Dievs grib, ka cilvēki atgriežas pilnīgi visi un visiem ir evaņģēlijs domāts. Filipa atver apustuļu darbus 2.21. Lūkas evaņģēlī 3. nodaļa 6. pāns. Tātad pierakstiet, jūs pierakstiet. Lūkas evaņģēlī 3. 3. nodaļa 6. pāns. Un viņš sāk staigāt pa visu Jordānas apgabalu, sludinājums grēku nožēlošanas, kristības grēku piedošanu. Apustuļu darbi 2.21. Nolas skaļi. Ik viens. Ko nozīmē ik viens? Visi, ne? Visi, kas piesaugs tā kunga vārdu, atver uh, Filipu romiešiem 10.13. Un es tikmēr atvēršu romiešiem 5.18. Neuztraucies, ja tu nespēji sekot līdzi tām rakstvietām, ko es nosaucu, varbūt tu neesi pazīstams vēl tik daudz bībelē, bet katrā ziņā to, ko mēs nolasīsim, to klausies. Tātad romiešiem 5. nodaļa, 18. pants es nolasīšu, un tad Filips nolasīs romiešiem 10.13. Tātad, kā viena cilvēka pārkāpuma dēļ pār visiem nāk uz pazudināšanu, gluži tāpat viena cilvēka taisnības darbs, kam visiem nes taisnošanas dzīvību. Romiešiem 10, 13. Patīk tas vārds ik viens. Ik viens. Titus, vēstuli Titam, 2. nodaļa 11. pāns. Es nolasīšu 1. Timotejam, 2. nodaļa 4. pāns. Titam 2. 11. Vēstuli Titam 2. 11. Es nolasīšu 1. Timoteja vēstulē 2.4. Es trešo pantu nolasīšu. 1. Timoteja 2, 3 un 4. Tas ir labi un patīkam Dievu mūsu pestītāju priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Dievs grib ko? Lai visi izglābti no šī mēs varam secināt no šīs rakstas, kad, kad Dievs grib glābt cilvēks. Mēs varam secināt? Varam. Otrā, nē, titula vēstuli titam, uh, otrā nodaļa 11. pants. Brīnišķīgi visiem cilvēkiem. Visiem. Tas ir Ej pa kuldīgi un skaties, uz kuriem tu gribi. Visi cilvēki, kas tev nāk pretī, Dievs, viņa pestīšana, evaņģēlijas ir atspīdējis visiem. Visiem. Kāpēc es tev neiesaku vispār pat skatīties, ja tu esi kristietis vēl jau vairāk, bet ja tu vēl meklē, tad neej uz hinduismu, jo tur ļoti kastās visi sadalīts, <laughs> ne visiem. Bet Dieva žēlastība ir visiem. Amen. Evaņģēlijas un tā spēks – tas darbosies visiem, tas var darboties pilnīgi ikvienam cilvēkam. 2. Pētera, 3. nodaļa, 9. pāns. Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums negribēdams, ka kādi pazust, bet ka visi nāk pie atgriešanās. Dievs grib, lai visi nāk pie apgriešanas, un Dievs negrib, ka kāds pazūd. Atvērsim vēstuli romiešiem desmito nodaļu. Paldies tev, Filip. Vēstuli romiešiem. Desmitā nodaļa. no 13. panta. Tātad pirmā patiesība, kas mums ir jāieliek dziļi, dziļi, dziļi, dziļi mūsu prātos un mūsu sirdīs, ka Dievs grib cilvēks glābt un Dievs negrib, ka cilvēki pazūd. Viņš grib. Ja tu ar kādu runā, kas nepazīst Dievu, tad, lai tev skaļi skan tas zvans iekšā tavā sirdī, Dievs grib, ka viņš ir glābts. Un tu droši var ar viņu runāt par evaņģēliju. Tu droši, tā ir Dieva griba. Dievs, vai es gribu, vai tu gribi, lai es viņam pastāstu evaņģēliju? Tu gribi? Dievs saka, jā, es gribu, es gribu. Tātad, tātad Dievs grib, lai visi ir glābti. Bet ir viens pants, 13. no 13. panta līdz 17. Jo ik viens, kas piesaus tā kunga vārdu, tiks izglābts. Bet Pāvils uzdod interesanti jautājums, dažus. Bet kā lai piesauc kam nav ticējuši, un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši, bet kā lai dzird, ka nav kas sludina. Un kā lai sludina, kad nav sūtīti, ir rakstīts, cik tīkamas to kājas, kas pauž labo vēsti, bet ne visi pieņēmuši evaņģēlī, kā jau Iesai saka, kungs, kas ir ticējis mūsu vēstī. Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana no Kristus pavēles. Pāles uzdod jautājumu, nu, Kā lai piesauc, kam nav ticējuši? Un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši, bet kā lai dzird, ka nav kas sludina? Pēdējā pavēle Jēzum Kristum saviem mācekļiem bija ejiet un sludiniet evaņģēlī. Ejiet un sludiniet evaņģēlī. Tātad evaņģēlīs vienkārši pierakstīts uz papīra nav spēks tam. Bet evaņģēliem ir spēks tad, kad viņš tiek pasludināts. Kad mēs, tu un es, mēs sakam cilvēkiem. Ir Jēzus Kristus, kas ir nomirs par taviem grēkiem, nožālo savus grēks, no, nožālo Jēzus Dievu priekšā savus grēks un atgriezies. Un kā lai sludina, kad nav sūtīti? Šeit tiek kontekstā tiek runāts, kad uh, pašā pamatā, un arī jau varat atvērt Lūkas evaņģēlī desmito nodaļu. Pašā pamatā Dievs ir tas, kas ir atbildīgs pār visu šo evaņģēlī pasludināšanas evaņģēlīs pasauli. Viņš ir tas, kas norāda un saka, viņš ir tas, kas ir atbildīgs, viņš ir tas, kas visu organizē. Un viņš mūs sūta. Vai Dievs tev ir sūtījis sludināt evaņģēlī? Vai Dievs ir sūtījis tikai Matīs vai kaut kādu nezinu, vēl kādu cilvēku, nē, viņš ir to sūtījis katram savam māceklim, viņš saka, ej un sludini, pasaki, pasludini, izsaki skaļi. Eh, es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas daļēji nepiekrīt, es daudzam lietām nepiekrīt, tas tā, bet es esmu daļēji tam nepiekrīt, kur cilvēks saka, sludini evaņģēlī, un ja vajadzīgs lieto arī vārdus, es saku, nē, Tu vari attaisīt duri uz veciem cilvēkiem, pārvest viņus pāri ielu, tu vari aiziet uz slimnīcu, aiznest viņiem būciņas, tu vari pateikt, uh, neko neteikt. Vai cilvēks piedzims no augšas? Kas dod spēku cilvēkam atgriezties no grēkiem? Kas dod spēku cilvēkam piedzimt no augšas? Ir evaņģēlī vēsts pasludināšana. Vārdi ir obligāti jālieto bet iespējams nesaka tikai vārdus, aiznes to bulciņu, bet pasludina arī to, to, to vārdu, jo tā vēsts, tas ir tas spēks, jo evaņģēlijas ir spēks, spēks, kas dod pestīšanu. Lūkas evaņģēlija des, uh, 10. nodaļa, Un viņš sacīja tiem mācekļiem, pļaujamā daudz un strādnieku maz, tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādnieku sūdz savā pļaujā. Tas lauks un tā vajadzība pēc evaņģēlija pasludināšanas ir nenormāli liels. Un ko Dievs saka? Pirmais, kas ir jādara, lūdziet, lai viņš sūta strādnieks. Es nezinu, kā tu, es gribu būt tajā Dieva laukā, es gribu būt tas, kas strādā un pļauj. Amen. Un tad viena noslēdzošā rakstvieta 1. korintiešiem. Tātad Dievs grib, kad cilvēki ir pestīti, Dievs negrib, kad cilvēki iet pazušanā. Evaņģēlijas spēks darbojas tad, kad tas tiek pasludināts. Kas pasludina tie, kuri Dievs sūtīja? Dievs mūs visus sūtīs evaņģēlijas sludināt, ja? Visus aicina un sūta visus mūs, kas esam Dieva bērni. Un nākušā lieta, kad atbildīgs par to viss ir tēvs, mums ir jālūdz kā Dieva bērniem, vēl jau vairāk šai kuldīgā Dievs sūta savus strādnieks, Dievs sūta savus strādnieks. Un 1. korintiešiem 3. nodaļa. No 1. līdz 11. pantam. Ar jums, brāļi, es nevarēju runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kristū. Es jums devu pienu, nesmagu barību, to jūs nevarējāt panest, arī vēl tagad nevarat. Jo jūs vēl esat miesīgi, kamēr jūs starpā naids un ķildes, vai tad neesat miesīgi vai nedzīvot kā šīs pasaules cilvēki. Jo, kad viens saka, es turos pie Pāvela, bet otrs es pie Apola, vai tad neesat miesīgi? Kas tad ir Apols un kas ir Pāvils? Tik kalpi, ar kuru palīdzību jūs kļuvāt ticīgi, ik viens tā, kā tas kungs viņam devis – Es dēstīju, apols aplaistīju, bet Dievs deva spēku augšanai. Tāpēc nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē. Dēstītājs un laistītājs abi sadara kopā un katrs dabūs savu algu pēc savu darba, jo mēs esam Dieva darba biedri, jūs esat Dieva varamais tīrums, Dieva celtne. Pēc Dieva dotas žēlstības es kā gudrs namdaras liku pamatu, bet cits ceļus tā ēku, Bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ, jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts proti Jēzus Kristus. Un šeit ir, nonākot no kalna lejā, no atklāsmēm, nonākot lejā, mēs nedarbojamies pēc, mēs nedzīvojam pēc piedzīvotā, mēs dzīvojam pēc Dievu vārdu. Un dzīvojot šeit jau gan īsti 5 gadu būs drīz kuldīgāk. Es varu pateikt, sludināt evaņģēliju vajag vienmēr. Bet vai būs vienmēr kāds, kas atsaucās un tic? Nē. Būs, būs kāda, kas atsaucās un tic, pēc tam atkrīt. Vai mums to pārdzīvot? Mēs lūdzam par tiem cilvēkiem. Mēs nezinām to, ko mēs darām, mēs sējam, mēs sējam, mēs sējam, mēs aplaistam iespējams kāds, kas ir jau sējis, vai mēs nopļaujam, ir trīs stadijas bet tas darbs, ko Dievs mums aicina visiem, un nonākot no kalnu šeit uz zemes dzīvojot, ir jābūt tai ticībā uz Dievu vārdu. Vienkārši Dievs ir teicis šeit, mēs lasījām tikko, ka viņš grib, ka cilvēki pestītu, vai ne? Un tāpēc, noslēdzot šo vārdu, Es tevi izaicinu un iedrošinu. Neklusē par to, ko Dievs tevi devis. Stāsti kolēģiem, stāsti cilvēkiem savu liecību. Jo ja es Kristus brīnišķīgi pateicu, ejiet sludināt evaņģelību mācītams tās lietas, ko es jums esmu mācījis. Tu nemāc kaut kādas gudrības, ko tu pats nesaproti. Tu māc to, ko Dievs tevi darīs, bet stāsti. Stāsti cilvēkiem, jo Tas ir kā rozetē ir elektrība. Tu vienkārši cilvēkiem saki, spraut to kontaktu iekšā un tā lampa degs. Tā enerģija, tas spēks tur ir. <laughs> Vienkārši nodod savu dzīvi Jēzum. Ej pie Dievu. Nekas jau nenotiek, Dievs, nekas jau nenotiek. Vienkārši ticēt tam, ka Dievs ir teicis, ka viņš grib, ka cilvēki atgriežas. Ticēt tam un vienkārši kurā brīdī Dievs dod man spēku, dod, dod man iespēju, dod man iespēju Dievs vienkārši pateikt, pateikt cilvēkiem. Tu nesaki kā tās, kas no augšu uz leju skatās uz visiem mazajām skudriņām. Tu stāv tās pats cilvēks pie viņiem tā kā viss. Un tu vienkārši saki, es nezinu, kā tev palīdzēt šai situācijai, bet viena lieta, ko gan es zinu, lūdz Dievu, piesauc Dievu. Jo tad, kad tu to saki, tu nesaki tam cilvēkam kaut ko, kas nav iespējams. Tas ir kaut kas dzīves, kas ir Dievs, mūsu Dievs, Jēzus Kristus. Amen. Secināt, ka mēs varētu piecelties. Es gribētu vienu lietu izdarīt. Esi pats savu roku, tu esi kādreiz bijis uz kādu kuģi. Daudz esam bijuši beglām. Es tev izaicinu vienu lietu izdarīt tagad. Vai nu aiztais acis, vai noliec galvu uz leju. Es vienkārši izstāstīšu kaut ko jums. Tagad iztēlojos, ka tu esi uz liela kuģa. Un Un tā kuģa kapteinis ir Jēzus. Un pirms tu kāp tai kuģī, Jēzus tev teica, mēs dodamies uz mūžīgo dzīvību. Tu esi glābs, tu esi pestīts. Un tu sēdi uz tā klāja, viņš ir milzīgs tas klājs, milzīgs. Un ārā spīd saulīt un ir ļoti silts un, un kuģis vienkārši peld lielā okeānā, peld uz priekšu. Un tur ir tāda uh, sauļošanās, tās krēsliņi salikt veselu kaudzi. Un, un skaties, tur daudz, daudz arī, kas uz tā kuģi, viņi tur visi sauļojās. Un baigi skaisti, viss ļoti, ļoti labi. Cits tur limonādi dzer, cits tur grāmatu lasa. Un tu skaties, un tu skaties uz tā klāja tāda siena. Un uh, uz tā siena tāda interesanta dekorācija, tāda riņķīši. Vesela kaudze riņķiem pilna tā siena, visās malās tāda riņķiša domā, nu, interesanta dekorācija. Un tur apsēdies uz vienu no tiem sauļošanās beņķiem. Bet pēkšņi tu kaut ko sāc dzirdēt, kad aiz tā borta kaut kādu skaņu. Tā ir kā kāds saukt palīgā. Un tev, tu prastam blaks, kas tev sēž, tu nezini, kas tur, kas tā pa skaņu. Tas blaks sēdētais neuztraucies, tur nevajag iet. Es ar to skaņu tā kā dzirdu, bet mēs tā kā, man gribās atpūsties un sauļoties. Bet tu, tu dzird to skaņu. Un tu pieeji pie tās malas, pie tā borta malas. Un tu redz tur lieli viļņi, un tu skaties, mm, baigai viļņi, jā, tas kuģis ļoti, ļoti liels. Un pēkšņi tu paskaties dziļāk tajos viļņos, un tur ir tūkstošiem cilvēku, kur slīkst un kliedz, palīgā, palīdz man. Nu, un tu skaties, jo dziļāk tu skaties tajos viļņos, jo vairāk viņš tu ieraug, un tu skaties ārprāts. Tur taču cilvēks slīkst. Un pēkšņi tu paskaties uz tām sienām, un tie riņķi īstenībā nav dekorācijas, bet viņi ir glābšanas riņķi. Ar visiem striķiem tu vienkārši met viņus iekšā, tu paķer vienu iemet iekšā, viens cilvēks tiek izglābts, izvelkās ārā uz klāja, izglābjās. Viņš saka, oh, paldies tev, paldies tev. Un jautājums, vai tu vari aiziet apakaļ uz tā saulošanās beņķīšu un palikt tur, redzot to? Es nevaru. Mēs varam varbūt tās, jā, tas tāds varbūt attēls. Bet šis attēls ir tas, ko Dievs man ir atklājis. Un šitas ir galvenais iemesls, kāpēc es nevēlos klusēt. Ļoti daudz cilvēku, kas slīkst un kas grimst, un no āšu tu to nepateiksi. Bet tie riņķi, tie peldriņķi ir evaņģēlī vēsts tu vari pasludināt. Tas ir, ir Dievs, kurš ir dzīvs, kurš nav miris. Tas, protams, iespējams prasīs kādas nērtības. Un es arī uzskatu, ka mēs nedrīkstam būt tādi fanātiski. izņemot, ja Dievs konkrēti uzrunā. Tas nav tā, ka tu visu laiku ar bībeli pa galvu visiem sit. Prasīs, tu redzēsi, cik bieži tu redzēsi. Kad Dievs dod tos momentus, ka tu vari pateikt vienu teikumu, ej pie Dievu, Jēzus Kristus ir dzīves. Un tā doma, kas varbūt ienāk tavā prātā, kas saka, ah, nu es, un tad jau man būs jāved viņš uz draudzi, vai man būs ar viņu tad jāņemās, ā, es neko neteikšu, nē, sludinu un pasaki. jo tu nekad nezini. Tas, protams, tev noliks, īpaši kolēģi vidū, tas tev noliks ļoti zem lielas lupas. Tas būs ļoti grūti, jo visu laiku tev vēros pēc tam, īpaši, ja tu strādā neticīgo kolektīvā. Tev pa katrs sīkumu vēros, bet vienalga tu saki. Jo tā patiesība, jo kad Dievs ienāk dzīvē, nav tas, ka mēs pēkšņi paliekam par perfektiem. Mēs tādi paši cilvēki esam, bet mums ir Dievs, kurš maina un Dievs, kurš piedod, amen. Un tieši šis piedošanas spēks ir tas, kas mums Dievs ir devis un piedzīvot. Es gribētu aicināt, ka mēs varētu lūgt. Ka mēs varētu lūgt. Lūgt par šo pilsētu. Lūgt par tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt un lūgt, lai mēs kā draudze nekad nebaidītos pasludināt evaņģēliju. Mūsu privātais dzīvēs, mūsu ikdienā, kur mēs ejam, kur tās iespējas rodās, un arī šeit draudzē, ja kāds atnāk, mēs sludinam, mēs sakam, mēs norādam cilvēkiem. Jo Dievs grib glābt cilvēks. Un tas ceļš, kā viņš to ir izvēlējies, ir caur evaņģēliju sludināšanu. Dārgais Dievs, es Tev pateicos, kad uh, es biju tas, kas slīku, Dievs, un ka Tu man esi izvilcis sārā. Dievs, bet tas nebija tā, ka tas bija kaut kā, bija tik daudz Tavu bērnu, kurus Tu sūtīji tajā brīdī, kad es grimu kas sūtīja kā tos, kas met man šos peldriņus, kad es izvēlējos tic, noticēt tam, un tu man glābi, tu man pestīji, Dievs, tu man izvilki ārā uz šī kuģa. Dievs, bet bija tik daudz tavu bērnu, kurus es atceros, kas, kas nebaidījās un kas sludināja un stāstīja labos darbus, ko tu biji darījis viņu dzīvēs, Dievs, un tas man iedvesmoja, tas man, tas man tik ļoti ietekmēja, Dievs, kad es tagad esmu, kas es esmu, pa lielam pašā sākumā bija šie cilvēki, kas paklausīja Tev, kas vienkārši dzīvoja šo evaņģēliju, kas dalījās nepiespiesta, nemo, nenomocīt, kas dalījās par to, kad ir spēks Dieva vārdā, ir, spie, ir spēks Jēzus Kristus vārdā. Dievs, un es, es noticēju, un es esmu, kur es esmu, Dievs. Protams, tas viss ir bijis ceļš, kur es sekoju Tev, un Tu esi vadījis brīnišķīgā veidā. Uh, Bet es, es tev pateicu, ka tas nebija kaut kāds mākonis, kaut kāds teksts, kaut kur kāds, bet tas bija reāls cilvēks, kas bija no kalna nokāps, un kas bija uzdrīkstējies ne tikai nokāpt no kalna, nevis palikt tur kalnā, bet nokāpt un aiziet pie cilvēkiem kas, bija, kas nonāca un atnāca pie manīm, pie kāda es biju, kāds es biju, nekam nederīgs Dievs draugi man bija atstūmuši, Dievs, man, man nekā nebija, Dievs, man bija parāda mūģeklis, man bija problēmas, man bija veselības problēmas, man nekā nebija, es nekam nebija derīgs, bet šie cilvēki nonāca lejā no kalna ar tavu vārdu sirdī un pasludināja man evaņģēlī, Dievs, devu šo glābšanas riņķi, Dievs, un es tam noticēju un es esmu glābts. Dievs, tā autoritāte un tas spēks, ko tu esi mums devis, Dievs, tas ir neizmērojams. Tu mūs esi jau kvalificējis, jo mūsos ir svētais gars. Mums nav jāgaida kaut kas, mums nav jāgaida uz kaut ko. Mēs varam nākt no kalna lejā, aiziet pie cilvēkiem, lietot tavu vārdu, Dievs. Rīt darbā, vienalga, kur mēs būsim, Dievs, ka mēs tur varam lietot tavu vārdu, Dievs. Zināt, ka tas ir spēks, tas ir spēks, kas maina cilvēku dzīves. Paldies Tev, Dievs. Es lūdzu par mūsu draudz, Dievs. Es lūdzu, Dievs, kad šeit vienmēr mājo cilvēku, kas mīl Tevi, Dievs, un kas mīl cilvēks. Un kas nebaidās, Dievs, paņem prom bailes, Dievs, no mums sludināt Tavu evaņģēliju un pateikt cilvēkiem. Dievs, to patiesības vēsti. Zinātams to, ka tas Dievs kā ir kaut kāds, tā kā, uh, kas aizdedzina Dievs, kas ir kaut kas sākums Dievs, tas ir spēcīgs Dievs, tas evaņģēlī vēsts. Tā ir spēcīga. Paldies Tev, Jēzu. Es Tev pateicos. Dievs, un es lūdzu nākošajā nedēļā, Dievs, katram vienam no mums, Dievs, lūdzu, kungs, Svētais Gars vādi mūs pateikt cilvēkiem. Nebaidīties, Dievs un noticēt tam, ka ja mēs sakam, ja mēs aicinam, ja mēs lūdzam ar kādu cilvēku, ka tas tu tiešām to tā domā un tu tā dari, tu ienāc cilvēku dzīvēs un tu maini cilvēks. Un mēs lūdzam pēc daudziem šeit krēsliem, kas vēl ir tukši, Dievs, ka šeit būtu piepildīti cilvēki ar dzīvām liecībām par Tevi, Dievs. Kungs, es lūdzu, Dievs, to. Es lūdzu, Dievs, lai, kā tas, lai kas ir vajadzīgs, Dievs, dar tā, lai šeit būtu cilvēki, kas ir ar, ar liecībām, ar vien vairāk Dievs. Un ka, ka varētu ienākt salauzt un pazuduši cilvēku un redzēt šos stāstus un šīs dzīves un būt ietekmēt un būt, būt iedrošināt arī savus dzīves, nodot Tev un sekot Tev. Paldies par katru liecību, kas jau šeit ir, Dievs, es Tev pateicos. Paldies Tev, kungs. Mēs Tev pateicamies. Jēzus vārdā es lūdzu. Amen.